Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Արցախի նախագահը հանդիպումներ է ունեցել տարածքային կառավարման եւ գյուղատնտեսության ոլորտների ներկայացուցիչների հետ։ Պետնախարարն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարարին։ Արցախի ազգային ժողովի падգամավորը ներկայացրել է հրաժարականի դիմում։ Պաշտպանության նախարարը հանդիպել է զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ։ Արցախ գազը բաժանորդների հետ նոր պայմանագրեր է կնքում։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Նախագահ Բակո Սահակյանը հուլիսի 23-ին ներքաղաքական խորհրդակցությունների շրջանակներում հանդիպումներ է ունեցել տարածքային կառավարման եւ գյուղատնտեսության ոլորտների ներկայացուցիչների հետ։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Նույն օրը Բակո Սահակյանն ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարար Արծվիկ Մինասյանին։ Քննարկվել են հայկական երկու պետությունների տնտեսական համագործակցությանը եւ զբոսաշրջության զարգացմանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նախարար Արծվիկ Մինասյանի նույն օրն ընդունել է նաեւ պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը։ Հանդիպմանը կարևորվել է Արցախում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսական զարգացման ծրագրերի եւ իրականացվող բարեփոխումների ծրագրի ներդաշնակեցումը։ Ներկայացնելով իր գլխավորած պատվիրակության Արցախյան այցելության առաջնահերթությունները, Արծվիկ Մինասյանը տեղեկացրել է, որ դրանք ներառում են Արցախյան արտադրանքի միջազգային արտահանումը, որակի ենթակառուցվածքների սերտիֆիկացում, հավատարմագրում, զարգացման հարցում փորձի փոխանակում եւ Արցախյան զբոսաշրջային բարիքների պատշաճ իրացում։ Երեք նախարար Արծվիկ Մինասյանին ընդունել է նաև Էկոնոմիկայի եւ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար Լևոն Գրիգորյանը, որից հետո տեղի է ունեցել ընդայնված խորհրդակցություն։ Պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը հուլիսի 23-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության Գյուղատնտեսության նախարարության Սնդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետ Գեորգի Ավետիսյանի գլխավորած պատվիրակությանը։ Հանդիպմանը կարևորվել է սնդի եւ գյուղատնտեսական անվտանգության ոլորտներում Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան գերատեսչությունների փոխգործակցությունը։ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր Արսեն Արամայիսի Արստամյանը երեք ներկայացրել է հրաժարականի դիմում։ Այդ կապակցությամբ խորհրդարանի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի նույն օրը կատարած հայտարարության մեջ մասնավորապես պարզաբանվում է. Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի 138-րդ հոդվածի երկրորդ մասի համաձայն, եթե հրաժարականի հրապարակումից հետո մեկ շաբաթվա ընթացքում падգամավորը գրավոր դիմումով հետ է վերցնում հրաժարականի մասին իր դիմումը, ապա ազգային ժողովի նախագահն այդ մասին հանդես է գալիս հայտարարությամբ։ Եթե հետ չի վերցնում հրաժարականի մասին իր դիմումը, ապա նրա լիազորությունների դադարման մասին կազմում է արձանագրություն, որը ստորագրում ու հրապարակում է ազգային ժողովի նախագահը եւ ուղարկում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Արձանագրության հրապարակման պահից հրաժարականը համարվում է ընդունված։ Այսօր տեղի է ունեցել Արցախի պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևո Մնացականյանի մամլոասուլիսը բանակային տարվա առաջին կիսամյակի ավարտի եւ իրականացված աշխատանքների արդյունքների ամփոփման կապակցությամբ Վան Նովիկովի ռեպորտաժը Ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի եւս շարունակվել են Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից ռազմատենչ հայտարարությունները, նշել է Լևոն Մնացականյանն անդրադառնալով ռազմաքաղաքական իրադրությանը։ Ընդ որում, նրա խոսքով հայտարարությունները միայն ներքին լսարանի համար չեն նախատեսված բացեի բաց հայտարարում են, որ հիմնախնդրի լուծման միակ ճանապարհը դա ռազմական ճանապարհն է եւ նման վերջին հայտարարությունները արվել է ամսվա ընթացքում Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերի 100-ամյակի նվիրված տոնորվա արթիվ, որին մասնակցում էին նաեւ հրավիրվածներ տարբեր երկրներից։ Եվ դա արվել է ոչ միայն իրենց ներքին լսարանի համար, այլ արվել է բացեի բաց միջազգային հանրության արչեւ Պաշտպանության բանակի հրամանատարի հաղորդմամբ ռազմատենչ ռետորաբանության ակտիվացմանը զուգահեռ ընթացիկ տարվա մարտ ամսից հակառակորդն ակտիվացրել է մարտական պատրաստականության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումները։ Մասնավորապես անց են կացրել զորավարժություններ, իրականացրել լայնածավալ ինժեներական աշխատանքներ, հաճախակի են դարձել նաև ռազմական ավիացիայի թռիչքները։ Այդ տարվա մարտ ամսվանից սկսված ակտիվացրել է նույնպես մարտական պատարակության վերաբերող բոլոր միջոցառումները, հատկապես առաջնային գծի մոտակա խորքում։ Նկատելի է դարձել զրահատանկային, տանկային, բոլոր զորամասերի եւ զորաբաժանումների ընդգրկման նման զորավարություններ։ Անց են կացվել նաեւ զորատեսակների հետ առանձին զորավարություններ, անց են կացվել նաեւ ըստ մասնագիտական ուղղությունների զորավարություններ։ Այդ բոլորը մեզ կողմից վերահսկվել են, որոշ ուղղություններում տեսանելի են նաեւ մեր դիտարկման սարքերով, մեր հետախուզամիջոցներով մենք հետևել ենք եւ իհարկե համապատասխան եզրահանգումներ եւ համապատասխան ցուցումներ տրվել են։ Այս ընթացքում հակառակորդի բոլոր տեղաշարժերն ու գործողությունները գտնվել են Արցախի պաշտպանության բանակի հետևողական վերահսկողության ներքո։ Ելնելով ստացված տվյալներից համապատասխան վերլուծություններ են արվել հակառակորդի հնարավոր գործողություններին հակամիջոցներ ձեռնարկելու վերաբերյալ։ Բացի այդ, թարմացվել եւ համալրվել է սպառազինությունների զինանոցը։ Այսօր մեզ համար որպես առաջնահերթություն դա առաջնային գծի հետ կապված բոլոր աշխատանքներն են առաջերտին ինժեներական առումով եւ այդ համակարգերի տեղադրման եւ կառավարման հետախուզման եւ տեսադիտարկման խտություններն են ավելացել, խորություններն ավելի շատ մեծացել, համանախագահ պայմանները մեր հետախուզության վարման հնարավորություններն ավելացել։ Ավելացել է վարազության եւ ռազմական տեխնիկայի մեր զինանոցը, հնարավորությունները մենք հզորության նաեւ աճ ունենք, ես վերջի մի քանի ամիսների ընթացքում այդ թվում նաև արդյոք տեխնոլոգիաներ պարունակող միջոցներով, հաշվի առնելով վերլուծելով հակառակորդի այդ իմ կողմից մի քիչ առանձնացված զորավարությունները իհարկե որոշակի փոփոխություններ են մտցրել նաև մեր զորքերի պատրաստության ծրագրերում հիմնականում շեշտը դրել են նման գործողությունների դիմակայելու եւ անհրաժեշտության դեպքում պատասխան գործողությունների դիմելուն Խոսելով առաջնագծում տիրող իրավիճակի մասին Լևոն Մնացականյանը նշել է որ հրադադարի ռեժիմի խախտման կտրուկ նվազում է նկատվել ըստ նրա իրադրությունը կայուն հանգիստ կարելի է գնահատել որը սակայն լարվածության միտումներ է պարունակում Ունենք կտրուկ նվազում բոլոր ուղություններով։ Այսօր կարելի ասել, որ միայն ու միայն խախտումները, դա հա, հրաձգային զենքից է եւ երեկվա տվյալներն էլ 35 դեպքով ընդամենը կրակվել է մինչեւ 200 համս։ Իսկ դրանից առաջ ավելի քիչ քանակություն աղել եւ ընդհանուր վերլուծելով իրադրությունը կարող ենք գալ հետեւյալ եզրակացության, որ առաջնային գծում իրադրությունը կարելի է գնահատել որպես կայուն հանգիստ, բայց լի հնարավոր լոկալ դեպքերից վերածելու ավելի լայնամասշտաբ գործողությունների եւ հնարավոր աճը ըստ մեր կանխատեսման հնարավոր է լինի սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ամիսներին։ Հնարավոր է նաեւ չլինի։ Բանակային տարվա առաջին կիսամյակի աշխատանքների արդյունքների ու առաջնագծում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ հաղորդումից հետո Լևոն Մնացականյանը պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Պաշտպանության նախարարի հետ հարցու պատասխանը կներկայացնենք վաղվա մեր թողարկումների ընթացքում։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ադրբեջանի իր գործընկերոջ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանը Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուଆ Մակրոնը պահպանել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափի դիվանագիտությանը բնորոշ չեզոքությունը։ Հավանական չէ, որ Արցախյան հիմնախնդրի մասով որևէ հակահայկական պայմանավորվածություններ եղած լինեն։ Նման կարծիք է հայտնել ֆրանսահայ հասարակական գործիչ Արման Ավակյանը, միևնույն ժամանակ նկատելով, որ երկու երկրների նախագահների հանդիպմանը Ղարաբաղյան հիմնահարցի կարգավորմանը վտանգ են սպառնում Ֆրանսիայի կողմից Ադրբեջանին վաճառվող կազմող արբանյակային համակարգերը։ Ալիևի Ֆրանսիա այցի շրջանակներում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ Ֆրանսիան արբանյակային համակարգեր վաճառի Ադրբեջանին, որն օգնելու է ոչ թե դիեզերքում հայտնագործություններ անելուն, այլ Ղարաբաղում մեր հայրենակիցների վրա կրակ բացելուն։ Սա է խնդիրը, որքանով է նորմալ, որ ԵՀԿ Մինսկի խումբը համանախագահող երկիրը նման ճշգրիտ տեխնիկա է վաճառում Ղարաբաղյան հակամարտության կողմ երկրին, որը պատերազմի է պատրաստվում, ասել է նա։ Մակրոնն այս հարցում շարունակում է Օլանդի նույն քաղաք քաղաքականությունը, այսինքն նրանք շարունակում են պահպանել լավ հարաբերություններ, խոսել Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը խաղաղ բանակցային գործընթացի միջոցով լուծելու մասին, բայց նաև ադրբեջանցիներին վաճառում են ռազմական սարքավորումներ, որոնք կարող են նրանց օգնել մեր դեմ պայքարում, նշել է Արման Ավակյանը։ Thank you Այսօր Հայաստանի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի եւ սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտը Արցախի իշխանություններին է ներկայացրել մեր երկրում ժողովրդագրական հիմնախնդիրների ուսումնասիրությունն ու զարգացման ուղիների հետազոտության վերլուծությունը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի եւ սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտի տնօրեն Արման Սարգսյանի խոսքով Արցախում ժողովրդագրական իրավիճակի ուսումնասիրության նպատակը ոչ միայն արկա խնդիրների վերհանումն է, այլև դրանց լուծման հնարավոր տարբերակների որոնումը մեր կոնցեպտուալ լուծման առաջարկը հերարխիկ համակարգ է, որտեղ որ հիմնականում կարևորել ենք գլխավոր գործոններ, որպես ծնելիությունը, որը որ ենթադրում է մի շարք ծրագրեր, ծնելության աճը, մեխանիկական շարժը, emigratsiայի, emigratsiայի տարբերությունը եւ բնակության կյանքի որակի բարձրացումը։ Այս երրորդ մակրոգործունը ըստ էության իր մեջ ներառում է շատ ուղություններ, որոնք որ հասանելի են ֆորմալ առումով եւ սահմանված են այդ ենթագործումները, որոնք որ բոլոր խնդիրներին մեր բացահայտած առնչվում։ Հետազոտության արդյունքները ինֆոգրաֆիկայի միջոցով ներկայացրեց ինստիտուտի փոխտնօրեն Գառնիկ Նալբանդյանը։ Ուսումնասիրության համար ինստիտուտն օգտագործել է հետևյալ գործիքակազմը։ Երեք մակարդակով հետազոտությունն է իրականացվել, առաջինը 614 ընտանիքներ եւ նրանց գլխավորների հետ հարցում, որից հետո 2070 ընտանիքի չափահաս անդամների հետ հարցում, եւ այնուհետեւ փորձագիտական հարցում 42 փորձագետների հետ։ Այս երեք մակարդակներում իրականացված հարցումները եւ դրանց արդյունքների ամփոփումը թույլ են տրել հետագայում նաեւ մշակելու որոշակի առաջարկներ ժողովրդագրական վիճակի հետագա բարելավման ուղղությամբ եւ նաեւ հասկանալու ժողովրդագրական իրավիճակում արկա հիմնախնդիրները, որ դրանց լուծումները կարողանանք տալ։ Միջոցառմանը ներկա էին պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանն ու մի շարք պետական գերատեսչությունների պատասխանատուներ։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Սամվել Ավանեսյանը շնորհակալություն հայտնելով հայաստանյան գործընկերներին մանրամասն վերլուծության համար կարևորեց այդ տվյալների արկայությունը գերատեսչությունների հետագա քաղաքականությունը մշակելու հարցում։ Իրականում այն ինչ որ արձանագրում ենք ուսումնասիրության արդյունքում, բարձր որ կարելի է ինչ որտեղ առանց այդ ուսումնասիրությունների էլ ասել, որ ունենք այդ խնդիրները։ Այստեղ ուղղակի փորձել ենք չափել այդ խնդիրները, չափել։ Խնդիրների մասին խոսել, բարձրաձայնել, իհարկե մենք ոչ մի նորություն չենք ասում, բայց մենք ուսումնասիրության արդյունքում ուղղակի կարող ենք հասկանալ այդ խնդիրների մեծությունը։ Եվ ըստ դրա, եթե հաջողվի, եթե այդ ցանկություն կամ կամքը լինի, նաև փորձել մեր քաղաքականության մեջ հետագայում այդ ամեն ինչը հաշվի առնել։ Նա նաև հույս հայտնեց, որ մոտ ապագայում տեղում նման հետազոտական կառույց կունենան։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հուլիսի 1-ից Արցախում ներդրվել է ներտնային գազասպառման համակարգերի տեխնիկական ծառայության համակարգը։ Արցախ գազն արդեն իսկ սկսել է բաժանորդների հետ նոր պայմանագրեր կնքել։ Կրկին լսենք Յուլիա Վանյանին։ Արցախգազի առաջարկած նոր պայմանագրով ներտնային սպասարկման համար բաժանորդները պետք է հավելյալ գումար վճարեն 1 գազասպարման սարքի դիմաց 2270 դրամ։ Եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ սովորաբար տնային տնտեսություններն ունենում են 2 կամ 3 գազասպարման կետ, խոհանոցի գազօջախը, ջրատաքացուցիչն ու վարարանը, ապա մեկ ընտանիքի համար նոր հարկային բեռը կկազմի տարեկան 4500 կամ 6800 դրամ։ Դրա դիմաց ըստ առաջարկվող պայմանագրի Արցախգազը պարտավորվում է տարին 2 անգամ այցելել բնակարաններն ու ստուգել գազի խողովակները, արտահոսքի արկայությունը, ստուգել եւ անհրաժեշտության դեպքում մաքրել ծխատար խողովակները եւ ներդնել շմուլ գազի հանդեպ զգայուն ազդանշանային սարք։ Այս փոփոխությունը բնակչության կողմից ընդունվեց ոչ միանշանակ։ Բնակչության դժգոհության պատճառն այնն է, որ անվտանգության ազդանշանային սարքերը տեղադրվելու են 5 տարվա ընթացքում, մինչդեռ վճարել պետք է այսօրվանից։ Ծխատար խողովակների ստուգումն ու մաքրումը իրականացնում է բնակարանային շահագործման տնտեսություն տնտեսությունն ու մարդիկ վաղուց ի վեր վճարում են դրա համար։ Եվ վերջապես Արցախգազը մասնավոր ընկերություն է եւ նրա տեխնիկական համալրվածության կամ աշխատակազմի ընդլայնման խնդիրը ինչու պետք է բաժանորդների հաշվին իրականացվի։ Այս հարցերի պատասխանները ստանալու ակնկալիքով մենք դիմեցինք Արցախգազ փակ բաժնետիրական ընկերություն, բայց մեր հարցերն այդպես էլ անպատասխան մնացին։ Ընկերության մամլոխոսնակի կարծիքով այս հարցերի մասին արդեն բավականաչափ խոսվել է եւ այլևս պարզաբանման կարիք չկա։ Մենք հարցախույզ իրականաց մարտինգ բաժանորդների շրջանում ողրզելու թե ինչ են նրանք մտածում այս խնդրի մասին։ Սեփական տոնան, որ ինչ մաքր է, այսքան տեղը։ Ու եկը կարող ամենակա գոստը պրավեր կանը ճիշտ է տարած, բերած, միացրած, գազաբաց թողում, թե չէ, այդ իրավունք ունեն գաստուկի Եթե ես այդ ապարատը տեսնում չեմ, գիտեմ չեմ, տայում օգտու սա, տայում վնաս, ես լանդի օդի մեշտանի մասին փողում տամ, դաչիկը պիտի օգտագործվեի, մեր ես դրա հա դիմաս փողոտամ։ Այսինքն դեմ չեք վճարելու, եթե այդ սարքը լինի հա։ արդեն տեղադրված։ Հա։ Բայց քանի դեռ այդ սարքերը տեղադրված չի։ Հա, ժողովուրդը աշկերտ կապտի չի կարելի իրանց համասից, ես ինչի տարբերքի։ Հացը վեր 10 դրամ ավելանում է բնտոց ծրծուն ժողովուրդը։ Ես հաց էս պիս բալաշենյումը, էս պիս սիտուացիոն ապրող մարդը մուքելախ զոհված ընտանիքում ես ես իմ փողոս էցունեի մայ փողոստանը ես կարել չլանդի օդի մեջ տանի մասին ամտանգության հետի հայը համաձայնում բայց մեր տեղադրված չի ես կարել չեմ դրա դիմաց մենգաստանին փոխտեմ որ դնում են կավանքան իրենք գալիս են չես ճիշտ չի դերված ասեն չենք միացնում գազ միջև այս բաները անեք այս ժամանակ ոչ մի բան չի լինի ես ջեվի մտածում Ինչը մտածեմ շամը, օրինակ 40000 մարացավ հոսպիտի ապրել։ Ես համաձայն չեմ մտածում։ Խնդիրը կարծում ենք հանրային հնչեղություն ունի եւ հրատապ է որպես այդպիսին, ուստի թեմային կանդրադառնանք նաեւ մեր հետագա թողարկումներում։ Այժմ եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 18-ից 23, ցերեկը 30-ից 35 աստիճան տաքություն։